אחר הדברים האלה גידל המושל היטלר את הימלר האגגי וינצאהו וירם את כיסאו מעל כל שרי הגסטאפו אשר לא וכל הנזים קוראים ומשתחווים להימלר כי כן ציווה היטלר והיהודים אינם שומעים בקולו. ויכעס עליהם, ויעש בהם שמות ונקמות, והריגות לאין מספר. עוד לא שבעה ביתנו מתרפו, פרס רשת לדענצין, למושכה לגבולו, למרות רוב הצעות השלום שהציעו לו. הפולנים הגיבורים את עצמם הכינו ויצאו לקראת השודד הזה. וילחמו עמו בחוזקה, ויפילו ממנו חללים רבים. גם צרפת האבירה ובריטניה העצומה לראות העוול הזה רצו כי להתאפק עוד לא יכלו ויכרתו בעיניהם ברית להשמיד, להרוג ולאבד כל הנזים כולם, מגדול ועד קטן. ויגייסו חייליהם, וישלחו אביריוניהם, ויהרסו לו הערים ובתי החרושת, וישקיעו הים אוניותיו. ובהראותו תוקפו וגבורתו, שלח צבאות ונשק לאין מספר לצד פולניה, ויפוצץ עריה בפיצוצותיו, היורדות יומם ולילה. וישרפו הבתים, וימותו האנשים, ולא חדל מלזרוק הפצצות, עד שהכניע תחתיו כל אנשיה. ובבואו לתוך העיר, אמר עם הספר לכלותם, כמחשבתו הרעה, שחשב על יהודים להומם ולעבדם, וישלח בעירה באחריהם. ותקדש בבתיהם, ותאכל גריהם, אכזריות גדולה ועזה, אשר עין לא הורתה, ואוזן לא שמעה. וייתן צו לנגידיו להדביק אות הקלון בבית ובחנות כל יהודי ויעברו ויעשו ככל אשר ציווה אותם היטלר ויכבוש היטלר פולניה בחודש הראשון, הוא חודש תשרי, בשנה השישית לממשלתו. וישנא אנשיה מכל אנשי הערים, וימשל עליה הימלר הנגיד. ויעברו צבאות היטלר לבלגיה. וילכדו הללוקסמבורג, ויכבשו על הולנד, ויפוצצו על צרפת, ויאחזוה וגם הבלקנים השקטים לא שכחו וילכדו דנמרק נורווז ליטבני ליטוני ואסטוני יוגוסלביה ויוון ויעשו בהם כרצונם, ויבגדו הנזים ברוסים. ויחנו בעריהם, ותלקח מלחמה עזה ביניהם. ויפילו מהם הרוסים התקיפים חללים לאין מספר ונשק רב שברו כיל השמיד זרע היטלר ומוסוליני האגגים גם הם חשבו ויכו הרוסים הנזים והפסיסט, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בהם כטוב בעיניהם, ובכל עיר ועיר גיבורים לאומיים, עמדו ויהרגו נזים ופסיסט, ויהפכו הרכבים וירצצו הנשק. ומקלט צמו להם בין ההרים. ויצב היטלר לכל שרי הגסטאפו ויאמר במקום נזי תהרגו אלף ובמקום שניים רבבה והחשודים תעשרו בקבל. ויעשו כן השרים, ויענו ויהרגו אבות ובנים. וכל זה איננו שווה להם. בירותם שיש עוד ערים אחרות ששם היהודים שלווים ושקטים ויחפצו לנגוע בהם לרע